פרק כ"ו: ויען איוב ויאמר מה עזרת ללא כוח, הושעת זרוע לא עוז? מה יעצת ללא חכמה, ותושייה לרוב הודעת? את מי הגדת מלין, ונשמת מי יצאה ממכה? הרפאים יחוללו מתחת מים ושוכניהם, ערום שאול נגדו, ואין כסות לאבדון. נוטה צפון על תוהו, תו לארץ על בלימה. צורר מים בעביו, ולא נבקע ענן תחתם. מאחז פני כיסא, פרשז עליו עננו. חוק חג על פני מים, עד תכלית אור עם חושך. עמודי שמים ירופפו, ויטמהו מגערתו. בכוחו רגע הים, ובתבונתו מחץ רהב. ברוחו שמים שפרה, חוללה ידו נחש בריח. הן אלה קצות דרכיו, ומה שמץ דבר נשמע בו, ורעם גבורותיו מי יתבונן?